А сега ќе се позанимаваме со една верувам интересна тема, затоа што ќе представува предизвик. Знаете, мене во Хартланд коледжот ми дадоа еден мој другар, поточно, ми даде прекар предизвикувач, челенджер. Тој прекар го добив затоа што имаше некои предмети кои што ги предизвикував, постои опција да не да не слушате некој предмет, туку ако, ако сте доволно ако доволно го владеете, да го положите и пред да го изслушате. И таа опција се вика предизвече. Може да го предизвикате предметот. И уште во првата година предизвикав еден таков предмет за... И тоа интересно беше што ми се падна значи, погрешен тест. Значи, јас предизвикав еден предмет и ми се падна тестот сосема друг предмет, И едните и другиот значи, ги нема вслушано, меѓутоа <laughs> го положив и тој <laughs> што ми се падна. Тој што ми се падна беше од а, историјата на адвентизмот, почнувајќи од првите визии на Елена Вајте така натаму. Нешто што воопшто не ми беше специјалност, меѓутоа благодарение на добрата меморија што Господ ми ја дал, ги одговорив тие прашања. И од тогаш ми ја залепија ова етикета предизвик. Мегутоа, јас тоа си го протолкував поинаку. Откако се запознав со славната Евангелие од Минеаполис, јас почнав да поставувам разни предизвикувачки прашања до адвентистите. И, веројатно, многу од измејативе три години во кои што проповедав на оваа тема, за мнозина и представуваат предизвик. Особено на интернет форумот да видите каков предизвик беа овие теми, кои што едноставно некого му ја вадеа крвта од вените. Затоа што со децени проповедници, теолози, автори на книги, верувале една работа и сега вели И сега вели таму некој ни кажува дека тоа, тоа не е така, тоа не било така. Како би се чувствувале? Не знам како е да се има 70 години, да се биде пензиониран проповедник и дури тогаш да се разбере дека нешто што си го верувал цел живот не било така. Мегетоа, еве денес имавме прилика да чуеме во пораката за подобра саботна школа, две тврдења, кои што штом ги подготвува одделението за саботна школа при Генералната конференција, веројатно се третираат како официјален став на Генералната конференција. Со првото тврдење нема многу да се занимаваме, Односно, за тоа ќе стане повеќе збор, ако даде Господ живот и здравје во септември. Но ќе кажам, зашто се работи. Има, ако се секјавате, материјал го читаше сестра Олгица Сабајлова. Се секјавате дека се споменуваше поимот вистинска црква и тоа во смисол дека А сте се убедени дека припагаат на вистинската црква. Дали се секјавате на тоа? <laughs> Како и да, и да не се секјавате на прочитаното, еве јас ви го кажувам. Второто тврдање беше дека церемонијалниот закон е укинат. Тоа беше во материјалот. Јас ке покажам дека Ова второто тврдење, тоа ќе биде предмет на нашата тема, не е точно. Затоа што Евангелието тоа не го учи. Тврдењето дека церемонијалниот закон или обредниот закон е укинат, некои велат укинат на крстот и така натаму, седно, дека, дека е укинат представува еден показател дека деноминацијата ја нема прифатено пораката за оправдание со вера од Минеаполис 1888 година. Бидејќи вистинското евангелие, значи кога кога ние би го разбирале вистинското евангелие, никогаш не би го тврделе тоа нешто. Меѓутоа, тоа беше второто тврдење. Јас би сакал да дам мал, мал коментар во врска со првото за припадноста кон Вестинската црква. Воопшто нема да судам дали вие или некој кој што не слуша сега или утре кој што ќе не гледа верува дека припаѓа на Вестинската црква или не. Воопшто нема да го судам неговото убедување но само сакам да укажам на еден проблем. Мнози на верници ја го поистоветуваат поимот црква со собствената деноминација. Библијата поимот црква литургиски го идентификува со Христовото тело. Црквата тоа е телото Христово. И често пати Брат Борче знае, го поставувам ова предизвикувачко прашање. Од кога постои телото Христово? Дали телото Христово, например, постои од 1863 година? Не. Меѓутоа, ова е реален проблем. Значи, мнозина кои потребуваат и овој збор телото, мислејќи на Христовата црква, а тие се убедени дека припаѓаат на таа црква, а потоа таа црква ја идентификуваат со нивната деноминација. И тоа е веќе катастрофална грешка. Еден друг показател зашто е тоа така, верам дека ме разберете, ако случајно прозборам шпански, подсетете ме да да употребам разбирливи зборови. Ова го белам затоа што еден наш до душе ново крстен, иеко доста а, интелигентен, брат во верата, кој што многу истражува, многу испитува и многу е ревен, Денега ми напиша имейл во кој што вели дека ги гледал и проповедите под наслов Двата Адама, особено проповедите под, двете проповеди под наслов Токму истото Евангелие, што беа презентирани во почетокот на овој месец. И вели дека, тој дори ми побрал дополнителни објаснувања во врска со нив, па му испратив доста материјал, но сепак на крај ми призна дека, дека сето тоа е премногу тешка храна за варење, за негови поими, дека, дека не така лесно ги, го разбира сето она, што се кажува таму. Во ред. Јас верувам дека ќе дојде време кога темата ќе биде по разбирлива за некои што сега се почетници, но кои што брзо напредуваат. Но што станува со оние кои што се пензионирани проповедници и теолози? Или автори на теолошки книги, за кои што темите се предизвикувачки? Исто така сум свесен дека има многу пријатели на кои што им се свигаат многу кашасти, млечни проповеди и често пати такви проповеди кликаат такви проповеди рекламираат и на Facebook, и од YouTube, и така натаму. Јас немам ништо против таквите убави, сладки проповедчиња, какви што јас држев до таму 98 година. Меѓутоа, простете ми, не можем да бидам она што бев до пред 15 години, бидејќи сите ние или ќе растеме и напредуваме, или, или што? Или ќе тонеме. Бидеќи стагнација не може да има. Јас би сакал во овој контекст да ги прочитам уште еднаш Павловите зборови во посланието до евреите. Послание до евреите, шестата глава, ќе се сетите дека апостол Павле се занимава малку со оваа тема. Ке читам од <clears throat> предходната петта глава 11 стих, бидеќи таму започнува контекстот на, на кажаното. 11 стих вели апостол Павле, за ова би имале многу да ви зборуваме, што е и тешко да се толкува. Видете, и Павле се соочил со проблемот мнози на верници да не го разбираат тоа што го проповедал. 5.11, петта глава, 11 стих од посланието до евреите. За ово би имале многу да ви изборуваме, што е и тешко да се толкува, бидеќи тешко свакете, им вели Павле на кого? На еврейските христијани, замислете. На оние што би требало многу повеќе да знаат од другите христијани. Зашто, иако според годините вие требаше веќе да бидете учители, им вели Павле, вие се уште имате потреба некој да ве учи кои се првите начала на Словото Божио. И додавте до таква состојба што имате потреба од млеко, а не од тврда храна. Затоа јас, еве отворено да ви кажам, многу добро ги разбирам новокрстените верници, на кои што им се то паѓаат млечните проповеди. Меѓутоа, и апостол Павле се соочил со оние кои што според годините требаше да бидат учители, а сепак имаат потреба од млеко. Зошто? Затоа што токму Христовото и Павловото Евангелие за нив беше нова наука предизвик на сето она што тие со години или со децени го верувале. А што сега се покажува дека е на климави нозе. Затоа не се обескрабнувајте. Сето она која што доаѓа од Павле или ако доаѓа од Джонси Си Вагонер, или од некој нивен следбеник денес. Ако се спротеставува на оно што со години сте го учеле, сте го верувале и сте го прифакеле, сватете го тоа како предизвик за ваше лично преиспитување, за ваше лично проучување. Не прифакете ништо здраво за готово, ни тоа ја што го кажувам, Но не отфрлајте ништо здраво за готово, туку што? Испитувајте. Вие самите испитувајте, а потоа тоа што е добро, држете го. Значи, да, да се вратиме споменав како е катастрофална грешка кога мнозина Христовата црква ја поистоветуваат со својата деноминација. И тоа е проблем нашироко присутен во протестантскиот свет, а исто така и кај адвентистите. Друг показател зашто е тоа така е што мнозина, еве јас тоа го забележав во изминативе нешто повеќе од месец дена, мнозина се подготвени да ве прифатат на света вечера. И тие самите да ве причестат дури иако не сте од нивната деноминација. Но потоа ќе видите дека не се подготвени да ве признаваат за ваш. Не се подготвени да ве признаваат за ваш брат или сестра, ако не сте прифатени од нивната деноминација. Или ако не сте признаени од нивната деноминација. Значи, немаат проблем да ве причестат, Ама се додека не сте прифатени со, од нивната деноминација или признаени од нив, тогаш за, за нив вие не сте нивни. Тоа исто така еден секташки критериум, погрешен скрос, затоа што Библијата токму светата причест ја смета за стожер на единството и само, самиот леп кој што таму се дели го поистоветува со Христовото тело, за кое што апостол Павле предупредува да внимаваме тука како се причестуваме на тој свет чин, затоа што оние што не внимаваат, тие што покажуваат? Не покажуваат презир, не го разликуваат телото Христово. Какви деноминации, какви организации човечки, се работи за телото Христово, црквата Божија е таински поим, сакраментален поим, не е поим на човечки организации, човечки административни структури, какви што имаат политичките партии. Ако е тоа црквата, што е разлика помеѓу политичките партии и верските деноминации? Не постои никаква разлика. И едните и другите се секти. Всушност во еден католички речник и во еден друг имам најдено под поимот секта, едно од значењата е дека се однесува и на политички партии. Затоа, господо пратеници и членови на политичките партии, вие не сте ништо друго освен сек сектанти и припадници на секти, што го докажува и вашиот меѓусебен однос, кога се јадете и се тепате и се карате меѓу себе, А така постапуваат и оние кои што имаат секташко или такво деноминацијско антихристијанско толкување на поимот црква. Особено е убава оваа тема, која ќе зборуваме за суштината на светата причест и како што реков, ако даде Господ живот и здравје во септември, бидеќи тогаш ќе видите како Вагонер гледал на светата причест и зошто Светата причест не е само обичен формализам и не е само обичен символ. А сите протестанти и адвентистите на седмиот ден исто така, светата причест ја толкуваат само како символ, само како символичен обред. Ке видиме дека Евангелието дава едно подлабоко и многу поубаво толкување. Има нешто многу повеќе тука отколку символиката на Христовата жртва. И токму тоа во протестантскиот свет го открил Вагонер, иеко црковните оци од раното христијанство тоа го знаеле со векови наназад, бидејќи таква им било предадено од апостолите, таква вера имале уште од самиот почеток. Но за тоа повеќе во септември. Да се позинаваме со втората теза, дека церемонијалниот закон е укинат би постава едно прашање, каде тоа во Библијата можете да дознаете, да прочитате, дека Христос укинал или дека апостолската црква после него укинала било каков закон. Каков год закон нека е. Дека некој некаде нешто укинал од законот. Од оно што Господ го дал преку Мојсеја. Јас ќе ја подсетам на некои стихови. Например, отворете во Ефесијаните втора глава. Ефесијаните втора глава, 15 стих, се секјавате на него. Ефесијаните 2, 15. Предходно зборувајќи ме незнабожците како Христос ги приближил до себе, што ги изедначил со избраниот Божи народ. Како оние што беа далеко станали блиски преку крвта Христова, кој што е нивниот мир и кој што од двата народи направил еден и ја срушил преградата што беше помеѓу нив, потоа што вели? откако, 15 стих, откако со телото свое го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите го обесили, за да создаде во себе од двата еден нов човек, воспоставувајки мир, и обата во едно тело да ги помери со, со Бога преку крстот, откако го уништи непријателството во себе. Сите простанти ќе речат дека во 15 стих законот на заповедите и одредбите се однесува на целиот закон Господ дал, што го дал преку Мојсеја. И затоа протестантите велат, законот е укинат. Кога дошле адвентистите, што рекле па тие? Тие рекле, а, законот не е укинат, паднале прво на истата стапица, дека законот е укинат, ама не е укинат законот, туку само церемонијалниот е укинат бидеќи атеисти имале потреба да ги бранат десете заповеди, конкретно четвртата заповед за саботата, па рекле, не е укинат целиот закон, туку испега дека дел од законот е укинат. Всушност, апостол Павле тука не зборува за никаков закон, за никакви заповеди кои што Господ ги дал. Ако се позанимаваме со контекстот на овие зборови, ќе видиме дека се работи за човечките закони и за човечките уредби кои што фарисеите и еврејските книжевници ги поставиле, а кои што биле дискриминаторски за кого? За оние што не биле евреи. За оние што не биле евреи. Да прочитаме еден друг стих, послание до Колосијаните, втора глава. И тука втора глава. Но овој пат 14-тиот. Тука некаде близко. Колосијаните, втора глава. Може би, ако не е доволно јасно што мислил апостол Павле во Ефесијаните, кога рекол законот на заповедите е укинат. Ке стане појасно овде во Колосијаните на што мислял. Пред да го прочитаме текстот, како вам ви звучи изразот законот на заповедите? Ако тука се работи за нешто што Господ го кажал во Мојсеевите книги, можете ли од овој израз да, го, да ги исклучите десетте заповеди? Па мене законот на заповедите многу повеќе ме асоцира на десетте заповеди, самиот збор заповедите, отколку на било што друго. Всушност, таму прочитавме М за заповедите, М уредбите, Па може би затоа велат протестантите целиот закон е укинат. Со се десете заповеди. Јас пак и понатаму тврдам дека тука апостол Павле зборува за човечки закони, а не за такви кои што Господ ги дал преку Мојсеј. За никакви кои што Господ ги дал преку Мојсеј. Да почитаме во Колосијаните. 13 стих. И вас кои бевте мртви во гревовите и во необрзанието на вашето тело, тој заедно со него ве оживеа. Го ли тука универзалното законско оправдание? Тогаш кога Христос воскреснал, тогаш сите ги оживеал. Тоа е оно за што зборувавме и предходната сабота, и во првите две саботи, првите три саботи од месецов поточно, Или оно што го споменавме конкретно предходната сабота, стигот од Галатјаните 2.19, каде што апостол Павле вели «Јас преку законот умрев за законот». Со други зборови, јас се сораспнав со Христа. Тоа е веќе во 19-тиот и потоа 20 стих. Тогаш кога Христос бил распнат, апостол Павле бил со него со распнат, бидеќи само тогаш можел тој и целото човештво во Христа да ја поднесе законската казна за гревот. За законот можеме да умреме само преку законот. Кога законската казна ќе биде извршена, екзекутирана врз нас. Тогаш и законот не смета за мртви. А тоа се случило само на крстот, кога Христос умрел. Ништо друго, освен пред или после таа Христова смрт, не представува законски чин, законска казна и законска смрт. Овде пак се вели како Христос со него не оживеал. Тој заедно со него ве оживеа. Простувајќи ви ги сите гревови, да, а се разбира сите тие што се прават после таа жртва, за нив треба да се покаеме за да ни бидат простени. Меѓутоа, кога Христос умрел и воскреснал, тогаш целото човештво почнува од нула и почнува нов живот во духовната реалност, исто толку нов, како и животот на Адам и Ева кога биле создадени. Единствената разлика која е? Што се уште живееме во смртното и грешно тело, се уште сме обкружени со греф и се уште сме кушани од греф и тоа ќе трае до второто Христово доаѓање, до конечното преобразување. 14 стих, што вели? извршувајќи го ракописаниот закон, кој со своите прописи стана наш непријател, кого тој го зеде од средината и го прикова на крстот, и од која зграби силата од началствата и властите, тој ги изложи јавно на позор и славејќи ја во себе победата над нив. И потоа вели, така никој нека не ве осудува за јадење или пијење или за некој празник или за млад месец или саботи, тоа е само сенка на оно што доаѓа, а телото е Христос. И сега рекле адвентистите, а, овде се работи за некаков закон очигледно, и тоа за таков кој што Господ го дал во Стариот Завет преку Мојсеја, тука се спомнуваат и празници, и младини, па дури и саботите се спомнуваат, и додека протестантите велеле дека ова е доказ дека Господ го укинал законот на крстот, па со тоа и саботата, протестантите, адвентистите рекле, не, не, не, овде мора да се работи за церемонијалниот закон. И адвентистите вложиле труди напори да докажат дека овие саботи, во 16 стих, не се однесуваат на седмичната сабота. И вие многу добро знаете. Ги знаете тие апологетски аргументи на адвентизмот, дека овие саботи не се однесуваат на седмичните. Туку дека се однесуваат само на годишните саботи. Меѓутоа, адвентистите не го велат истото, например, во Осија 2.11 и на еден куп други места, каде што Господ ја споменува оваа тројка. Празници, младини, саботи. Годишни, месечни, седмични празници. Или пак, Адвентистите радо ги цитираат зборовите во Езекијел 20.12 И саботите мои, и таму имаме множнина, и саботите мои пазете ги, тие се знак меѓу мене и вас, и никој адвентист не вели дека тие саботи таму немаат врска со седмичната сабота, току се само годишни саботи, туку адвентистите велат дека тие саботи во Езекијел, кои што се и таму споменати во множина, се однесуваат само на седмичната сабота. И затоа ги цитираме радо тие зборови, тие стихови. Сега ќе да кажем, ете, саботата Господ ја прогласил за знак на посветување, знак помегу нас и Него. А тогаш, кога апостол Павле го користи истиот јазик во Колосјаните, велиме, а ова нема врска со седмичните саботи. Јасно да си противречиме самите на себе си, ако тврдиме вакви работи. А всушност, апостол Павле ни кажува дека тука не станува збор за Божии уредби, за Божии заповеди, за Божии начала. Во изворниот текст, во 14 стих, воопшто не се споменува зборот закон, и дури Самуеле Бакиоки напшал книга, со која што ги предизвикал адвентистите, и многу адвентисти има проблем со него, во кој што исто така ги предизвикал протестантските теолози, тврдејки дека во целото послание на Колосијаните никаде не се споменува зборот закон. Прочитав во Хартланд една книга во која што некои протестантски теолози му го признаваат тоа на Бакиоки и велат точно е, во Колосијаните никаде не се споменува поимот закон. Во изворниот текст, во 14 стих, се споменува зборот хирографон, што значи ракопис, документ ракопис. Христос го избришал или го заковал на крстот ракописот кој што беше против нас, а не ракописниот закон. Не се споменува зборот закон. Исто така апостол Павле во продолжение на оваа глава зборува за тоа како никој своеволно да не ве мами со смирено мудрост и служење на ангелите, служење на ангелите. Тука се работи за една ерес, која што била предходник на познатиот гностицизам, која што мешала разни верувања. Тој е еден религиозен синкретизам. Мешала еврејски и пагански верувања во едно. И след тоа им давало некое ново филозофско значење, И се работи за една лажна наука која што нема врска ниту со Стариот Завет, ниту со Моисеевиот закон, уште помалку со десете Божи заповеди, ниту пак со христијанството, туку за нешто сосем паганско, но кое што сакало да се облече и со евриска, и со христијанска наметка. Затоа што апостол Павле кога ги споменува тие лажни учители што тие велат во 21 стих, не се факеј, не вкусувај, не пипај, тие нивни табуи. Вели во 22 стих, сите тие се определени за распагање кога се управуваат според човечките заповеди и учења. Еве го доказот се работи за човечки заповеди и човечки учења, и во врска со саботата, и во врска со младините, и во врска со годишните празници. Човечки учења се тоа. Например, тезата дека за Великден мора да јадете јагне е човечко учење. Тезата дека за Великден мора да имате вапцани јајца е човечко учење. Ја не велам дека тоа нешто лошо, туку ако некој тврди дека Ако немате јајца и ако немате печено јагнешко, е тогаш не го празнувате ден како што треба, е то, таквиот е сличен на овие лажни учители кои што даваат човечки заповеди и човечки учења во врска со некој празник. Таков проблем имало и во времето на апостол Павле во првиот век. Во 22 стих Павле вели се работи за човечки заповеди, за човечки учења. Не се работи за Божиите начала, за Божиот закон. Всушност, за жал, множи на 20 труделе да докажат, ние тоа го имавме со еден мисионер од ова место пред многу години, дека апостол Павле мора да зборува за церемонијалниот закон, бидејќи таму веде дека тој ракопис беше против нас. А доктор Вагонер напишал цела една брошура во своето писмо до председателот на Генерална конференција Джордж Батлер 1888 година Евангелието во Галатјаните. Еве уште еден предизвик за следната библиска полука, за следното тромесечие, кога ќе се проучува Галатјаните, за да докаже дека единствениот закон кој што е против нас е онни закон кој што го престапивме, а тоа се десете заповеди. Само тој може да биде против нас. Зошто адвентистите велат церемонијалниот закон е против нас? За да докаже дека тој е тој што е укинет во колосијаните. Всушност, само моралниот закон е против нас. Вагонар вели церемонијалниот закон, обредите, жртвите, сето тоа, светилиштето, сето тоа служило за спасение на евреите. Сето тоа е за нашето спасение, тоа било евангелието пред Христа. Церемонијалниот закон било евангелието пред Христа. Како што крштевањето, светата причест и другите свети обреди представуваат начинот на кој што ја исповедаме нашата вера после Христа. И тоа се обради, и тоа се обради, и едните и другите, пред или после Христа, се Евангелието. Меѓутоа, вистината е дека Господ не укинал никаков закон. Никаков закон. Значи, немаме потреба за да докажеме дека тука не се работи за десете заповеди, да тврдиме друга ерес, дека Господ го кинал церемонијалниот закон. Туку се работи за човечки заповеди и човечки учења, се работи за ракопис, кој што Христос го прикувал на крстот, а тој ракопис не е ниту моралниот, ниту церемонијалниот, ниту било каков Божи закон. Да завршиме со самиот Христос. Евангелие по Матеј зборови кои што адвентисти на седмиот ден милуваат да ги цитираат и во своите книги, и во своите проповеди. Евангелие по па Матеј, петта глава, од 17 стих до 19, па и понатаму, што вели Господ? Немојте да мислите дека што? Немојте да мислите дека што? Дојдов да ги укинам што? Немојте да мислите дека дојдов да ги укинам што? Што вели Христос? Немојте да мислите дека дојдов да укинам што? Законот и и пророците. Што подразбира Христос под законот и пророците? Го подразбира целиот Стар Завет, целото свето писмо на Стариот Завет. Се што Господ наредил од првата книга Мојсеева до книгата на пророкот Малахија според нашата Библија, а во Христово време последната книга во еврејскиот канон била а, втората книга на дневникот, всушност тоа било книга, едната книга на дневникот, таму кај што имало прва, втора книга, цареви, прва, втора книга, тоа било све една книга. И затоа вели Исус, од крвта на маченикот Авел, првиот маченик, до крвта на Захарија, синот Варахијен, кога го убивте помеѓу тремот и олтарот. Што значи, крвта на Захарија, кој што Исус го споменува, било последното мачеништво во еврейската Библија, затоа што се наоѓа во втората книга на Дневникот и затоа што таа книга била последната книга во еврейската Библија, во негово време. Затоа вели од Авел па до тој Захарија. Значи, ние беше да рече, ние велиме од Прва Мојсеева, од Битие до Малахија. Тоа била еврејската Библија. Зато што така е кај нас. Така се подредени е, Христ, е, старозаветните библиски книги. Во Христово време од Битие до Дневникот или Летописи. Немојте да мислите дека дојдов да го законот или пророците, Не сум дошел да ги поништам, туку да ги исполнам, зашто вистина велам, дори постојат небото и земјата, нито една буквичка или црта од законот нема да се измени, додека не се исполни се. И така, оно што ќе наруши една од тие најмали заповеди, така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно, а оно што ќе ги исполни и получи, ќе се нарече голем во Царството Небесно. И ние велиме, Ова е доказ дека Господ не ги укинал десете заповеди, дека тоа што Павле го кажува било во Ефесијаните, било во Колосијаните, не се однесува на десете заповеди. И докажавме премногу со тоа. Докажавме дека не се однесува ниту на церемонијалниот закон. Не се однесува на ништо, на ниту една буква, на ниту една цртичка од оне што Господ го заповедал во Моисеевите книги. Па тогаш, зошто ние не ги држиме сите тие прописи, сите тие уредби, сите тие заповеди, ако ништо не е укинето? Не го држиме од една едноставна причина. Не законот, не умрел законот, туку ние умревме за законот. Ние сме мртвите. Не е законот мртов. Тоа е Евангелието. Преку законот умрев за законот, вели апостол Павле во Галатјаните Ние не сме под законот, затоа што ние умревме за законот, а не законот или некој негов дел бил укинат за нас. Тогаш, што после Воскресението, по, кога го добиваме новиот живот со Христа, тогаш само по себе е разбирливо дека за нас важат само моралните начала – Затоа христијаните уште од најрани векови десета заповеди ги нарекле моралниот Божије закон. Земете било кој православен катехизис, ќе видите дека таму во лекцијата што се зборува за десета заповеди, насловот гласи Божиот морален закон. Зошто морален? И не само во десета заповеди. Гледаме апостолскиот собор прогласил други правила надвор од декалогот, како морални и обврзувачки, затоа што тие се морални по природа. Сето она кое што е морален принцип, начало, е обврзувачко, бидеќи затоа е морално. Не треба да постои никако пишан закон, туку постои во природата. Така Господ не создал и во нашата совест ги всадал тие принципи и закони. Кога човештото се насипало, како што вели дори еден московски а, митрополит од 19. век, ако не се лажам, беше и патриарх на Руската црква, Филарет Московски, затоа што луѓето почнале да го престапуваат тој закон што Господ го запишал во нивните срца, затоа на Синај им го дал законот, но сега во сета правна димензија, со сите правни форми, и со сета правна сила и важност, за да луѓето се воспитаат. Каде читаме дека на Адама му било кажено да не краде, да не лаже, да не атепа својата жена, или да не ги убива животните во рајот. Тоа било во неговата природа. Исус го кажал Вагонер. Може би никојаш не ги читал делата на Филарет Московски или христијанската традиција од првите векови. Меѓутоа, истото го кажал и Вагонер, истото го кажуваат сите оние кои што се разбираат од Евангелието. Господ не укинал никаков закон, туку Евангелието не учи дека ние не сме под законот, затоа што ние умрешме за закон. И сега, ако ние ја сваќаме таа цена, таа жртва и таа љубов, ако ние ја цениме таа жртва, дали можеме да грешиме понатаму? Дали мртв човек може да греши? Ако ние веруваме дека сме умрели за законот, дали, може да, дали ќе си дозволиме да грешиме? Односно да ги престапуваме моралните начала, моралните принципи. Тие се тие што го дефинираат гревот како таков. Зошто не сме под законот? Затоа што умревме ние за законот, а не затоа што законот бил укинат за нас. Па според тоа ни оној адвентистички компромис пред Минеаполис, кој што продолжува до ден денес, до 2011 година, доказ дека не сме го сватиле Евангелието, не сме, не сме го сватиле оправданието со вера, не сме ги сватиле, принципите на спасението, така како што биле кажани од апостол Павле, од Исуса Христа, во 19. век, од Джон Си Вагонер, или денес, бидеќи тврдиме, продолжуваме да ја тврдиме тезата што не држи вода, дека церемонијалот закон не укинат, односно, ништо подобри, малку подобри, може би, од оние што тврдат дека целиот закон е укинат, па сега не целиот, дел од законот е бил укинат. Јас ве предизвикав, а вие продолжете самите да проучувате. И ако ништо друго, јас сум сигурен дека Господ во самото проучување ќе ви даде еден таков благослов, како што, како што може би не сте имале никогаш порано во вашиот живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.